Znači, svi svjetovi koji postoje, došao je Resulullah sallallahu alaihi wa sallame kao milost tim svjetovima. I došlo je u hadisu koga bilježi imam Ahmed i bilježi imam Tirmizi i dali mi da je poslanik sallallahu sallam rekao hadisi od Džabira radijallahu talanhu ta Ima poduža priča kada je deva učinila seždu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme između ostalo kaže innehu leise shay'un fil ardi wala fis sama illa ya'lamu anni rasulullah illa asil jinni wal ins kaže nema ništa što je između nebesa i zemlje a da ne zna da sam ja Allahov poslanik osim nepokornih ljudi i džina sve znači zna i svjedoči da je Resulullah sallallahu alaihi wasallame Allahu poslanik, iako nisu zaduženi u tom smislu šerijetskim obavezama kao što su zaduženi ljudi. Pa hajbani, ađelekumullah, nisu zaduženi šerijetskim obavezama, ali znaju i svjedoče da je poslanik sallallahu alaihi wasallame Resulullah. Osim dvije skupine. Dvije skupine koje će biti napuniti džehennem, a to su ljudi i džini. Misli se, jeli, asim, dredon, misli, nepokorni nepokornika od ljudi i džina. A većina ljudi će biti šta? U džehennemu, tako. Oma ekstra on nas je ulog harista i mu'minin. I većina ljudi, koliko god ti, ti se trudi, Allah uposlaniče, neće biti, neće biti, znači, vjernici. Pa je Resulullah sallallahu alaihi wa sallame čovjek koji je sakupio najljepše osobine kako u svome izgledu, u svome stvaranju, tako i u svome ponašanju. I dao mu je uzvišen je Allah te barak je otala ono što nije dao drugim poslanicima od odlika, tako da su islamski učinjaci naši pisali posebna djela. Imam Sujuti napisao djelo El Hasaisul Kubra, u kome je pokupio, sakupio odlike poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame, koje nemaju drugi ljudi. I zaista tih odlika je jako, jako puno. Od tih odlika jeste da je njegov ummet najbolji ummet. Umet poslanika, sallallahu sallam, je najbolji umet koji se pojavio na zemlji. Kada kažemo umet, ne mislimo samo na ashabe, niti na tabine koji su bili odabrane generacije, mislimo na umet do sudnjega dana. I zato će broj stanovnika u džennetu od ovoga umeta biti najveći. Mi smo u odnosu na druge umete kao bijeva dlaka na koži crnog bika. Ili obratno, crna dlaka na koži bijelog Znači, ne predstavljamo ništa, brojčano. No međutim, kada je u pitanju nagrada ahiretska, tada ćemo biti najbrojni. Pa je došlo od Isu ibn Mesrovda, koga bi duže Buhara i Muslim, da je poslanik sa osam rekao, inni la arđu en tekunu šatra ehlil dženne. Kaže, ja očekujem, molim da vi budete a, polovina stranika dženneta. A poslanik sam kada kaže očekujem, to znači da će sigurno tako biti. Znači sigurno tako biti. I došao neki rivajtima koji mi dobar lanac prenosilaca inne ummeti sulusei ehle džennet. Moj umet će biti dvije trećine stranika dženneta. Dvije trećine, a jednu trećinu smo podijelili tamo drugim narodima i drugim poslanicima i njihovim sljedenicima. I došlo u vjerodostojnom hadisu da stanovnika dženeta ima 120 sapova, 80 sapova od ovoga umeta. To je koliko? Dvije? Dvije trećine. Pa ispravno mišljenje da je stredbenika u džennetu, od poslanika sa osvijem u džennetu dvije trećine, odnosno dvije trećine šta? Od ukupnog stanovništva dženeta. To je velika odluka. To je velika Brojčano, ha, nismo veliki, ali smo u džennetu najbrojniji. Što ukazuje da ovaj umet šta? Naj, najbolji umet. Najbolji umet. Zato što smo dobili najboljeg poslanika, dobili smo najbolju knjigu. I tako ćemo biti tretirani na ahiretu. To je Musa, ali i sam, kako bliže Buhara i Muslim, jedne prilike zaplakao. Pa su ga upitali, njegovi sredbenici, što plaćeš Allahu poslaniče? Kaže, gulamun bu'i sebadi. Kaže, jedhulu al džennete min ummetihi ekseru mimma jedhulu min ummeti. Kaže, bit će jedan mladić koji će biti poslan posle mene. Kaže, iz njegovog, dženeta će, iz njegovog ummeta će ući u džennet više nego iz mojeg. Iz njegovog ummeta ima sredbenika u džennetu više nego iz... Pa je zato Musa Ali Salam zaplakao. A koliko je Beno Israel brojniji od i koliko im je dolazilo više poslanika i koliko spominje imam su jutri, su me dobrodurali Mansor, da bi Beno Israil, da bi ujutro do podne, da bi ubili 70 poslanika. Od ujutro do podne 70 ih odrade. I posle podne stoje na pijaci, prodaju krastavice i, i prodaju paradajz i krompir, kao da se ništa ni desilo. Toliko su poslanika imali, toliko im je, no međutim, ne može niko sa ovim umetom. Umetom poslanika, sallallahu sallam. I zato su ashabi su odgajali svoju djecu na, na, na ljubavi prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam u prvom redu. I na, također Ebu Bekra i Omar. Pa spominje imame Lale Kjaji da, su, da je Selef govorio, kažu, da od imama Malika da se prenosi ili od nekoga od Selefa da su govorili, kažu kanu juallimune atfalehum hubbe Ebi Bekrinu Omara kema juallimunehum suratan minjel Kur'anu kaže, učili su svoju djecu da vole Ebu Bekra i Omara kao što su učili suru iz Kur'ana. Uč, kako ga učiš kol Allah, aha, tako ga učiš vole Ebu Bekra i Omara. I mrzi onoga ako mrzi Ebu Bekra i Omara. Isto tako. A šta je onda sa poslanikom, sallallahu sallam? Kaže, Uzeifa radijallahu ta'ala anhu, kako bilo imam tirmizi u svome sunenu, jedne prilike me, kaže, majka upitala, kaže, kad zadnji put vidio poslanika, sallallahu sallam? Pa kad je vidio u Medini, žive zajednički, tu je Pa kaže, nisam ga vidio, ima toliko i toliko. Nije spomenuo koliko u rivajetu. Kaže, fena valetni o sebetni. Kaže, pa me je, kaže, tako izgrdla, izružila, mi bismo kazali, ali ispsovala na našem, ali nije psovanje klasične prirode, nego je grđenje. Kaže, da sam rekao, majko, kaže, dozvoli mi, kaže, da idem paljati akšam sa poslanikom, sa nosreme, i da, kaže, tražim oprosta za mene i za ste. Pa je, znači, a, taj odgoj je bio vezan jeli, za ličnost poslanika sallallahu I zato kaže Rasulullah sallallahu koga pogodi od vas u hadisu koga bliže Tabarani od Ibn Abbasa, kaže koga pogodi, pogodi vas, ako nekoga od vas pogodi mu sibet nekakav, ne da će ga pogodi, neka se sjeti kaže meni. فَلْيَذْكُرْ مُسِيبَتَهُ بِي فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ neka, sjeti svoj, se, neka se sjeti svoje nedaće u pogledu mene. Jer kaže, to je najveća nedaća, to je smrt poslanika, sallallahu sallam koji je došao nama sa šerijetom koji je jasan i koji je čist i koji je potpun i koji neće biti nikad derogiran dok popstoje nebesa i zemlja ostaje do sudnjega dana valida sa šerijetom koji je najjednostavniji od svih šerijeta za praktikovanje priješnji narodi su bilo opterećeni određenim stvarima zato što su tako zaslužili da budu opterećeni ovaj umet nije ničin opterećen وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم Kad je Musa rekao svome narodu, kaže, vi ste sami sebe nepravdu učinili time što ste tele počeli obožavati. A ima li veće nepravde u širka? Pokajte se svome gospodaru, poubijajte se. Pa je te oba kod Benu Israila bila kada hoćeš da se pokaješ, da se ubiješ. To ti je te oba. Fakturu enfusakom, poubija, poubijaju se. To je te oba. A kod nas je te oba, a, da kažeš, stakfiru ba, dodruči da se više nećeš vratiti taj grije, a čvrsto je da odlučiš, da ga prestaneš činiti, ako je vezana za čovjeka, da, da, da mu daš njegov hak ili pravda. Samo. Znači, ne može biti lakše, ne može biti jednostavnije i opet se vratiš. I opet počneš najgori grijeh i na isti način se vratiš. Nema ubijanja, nema ništa. Nema iskupine materijalne. Nema da se moraš otići ispovjediti nekome, pa da mu kažeš ja sam učinio živio to i to i to, pa da se sramotiš pred ljudima. Ništa. Nikome. Samo digneš svoje ruke gospodaru, ne moraš spomljati šta su radio. Kažem gospodaru, prosti mi sve moje grije. I završam. Je subhanallah. Kaže Ebu Musa Rešari, kako bliži imam da bliže Buhari i Muslim su sahih, da su venu Israel kada bi odjeću nekog od njih ili kožu dotakla mokraće, došla mokraće na to, kara Allahu bil makari, to bi kliještima odvajao. Znači, dotakla ti je mokraće prste, e, zato sve što je dotakla kože, uzmeš onaj skalper i oguliš. Dobro, koje vješte imanje će spoznavati? Ko nije, Nema, nema pranja. Nema pranja. Kod nas pereš. Samo pereš. Čak trag da ostane ne smeta. Jel u redu? Trag kada ostane od nečega ne smeta. Tragovi ne smetaju. Bito je suprani onaj, onaj globalne džaseta. Iziđe krv na odjeću, opere se u veš mašini, iziđe napolje, ostaje dalje crvena fleka, ne smeta ništa. Jel u redu? Kao što smo spominjali za krv, za meso kada smo spominjali tako, kada se kupi meso i dođe se kući, ne znam koliko da ga opereš, kada staviš u posudu, opet biva šta? Voda? Crvenka se, tako? To što je ostalo u mesu, to sitak, to ne sme, to se jede. Ničim nismo opterećeni. Pa je zaista šerijat poslanika, sallallahu alaihi wasallam, najpotpuni, najjednostavniji šerijat. I zato čovjek, kada bi od dana kada ga je majka rodila pa do pozne starosti osnovne seždje Allahu zahvaljujući samo zato što ga je učinio sledbenicima poslanika sallallahu ne bi mogao zahvaliti a da ne govorimo da zahvali na blagodati islama općenito kojim su bili počešćeni svi ljudi on tako dadem ali sam nam pa nadal pa hvala stvoritelju te barake otala koji nas je učinio sledbenicima najboljeg poslanika molim da te barake otala da budemo sa njim u džennetu Firdevsu Amen. Mi smo u našem zadnjem predavanju govorili o starostnoj dobi. Znači, kurbana. I sada smo došli do mahana. Mahane kurbana. Odnosno, mahane koje utječu na njegovu validnost, na njegovu ispravnost. Imamo četiri mahane koje utječu da kurban bude ispravan, odnosno koje spriječavaju prinošenje takve žrtve kao kurban. To je da ovca bude čarava. Znači na jedno oko ne vidi. I da je to vidno. Da je to vidno. Znači ta mahana da je vidna. preče je da ovca koja je slijepa ne vrijedi kao kurban. Ako ovca, znači koja je čorava. Jer ovdje je došao hadisu čorava. Jel u redu? Dobro, kažemo, da čorava ne može, ali slijepa može. Ne može. Vola teku lehuma uffin. Nemoj im kazati uff. Neću uff, ali riješi to nogo. Sa roditeljima, tako? Pa ne može, ako je uf zabranjeno, sve što je više od toga je preče da bude šta. Pa je spomenuto ono što je, kažeš, na šta je živ bio? Ja tebi ne bi povjerio ovcu da čuvaš. Kažeš čovjek, našem jednom političar, kažeš, na primjer. A koliko, koliko je samo koji izložuju, izložuju te riječi, da im se kaže, ne bi mu povjerio ovcu da čuva. To bi za njega bilo previše. Kako ćeš mu da povjeriti jednu državu da brine o njoj i ljude Benu Adema da o njima brine, da im nepravdu čini. Je tako? Pa kada se spomene najmanje, onda se time cilja ono sve što je već od toga, u redu. Tako ovdje, kada se kaže ne može za kurban ovca koja je čarava. Znači, preče je da ne može ona koja je slijepa, jer je to još veća šta? Mahana, to je još veća mahana. Ali je ustavljeno znači da će čarovost bude vidna. Če se lahko primijetiti. Isto tako, za kurba ne vrijedi ovca koja je bolesna, ali da je njena bolest vidna. A, vidna bolest, vidno bolesna ovca. Na primjer, ulema navodi, šta, kako bi to mogla biti ovca vidno bolesna, kažu teško ustaje. Ne samo da ne može ustati, ne može ustati, jasno je. Ali te je jako teško ustaje, ha, ona je šta vidno? Bolesna, tako. Isto tako ne može biti ovca koja je šepava. I da je njena šepavost vidna. Da je njena šepavost vidna. Ako ne može ovca koja je šepava, onda ne može ona koja nema nikako noge. Ili po noga ucičena. Jer ova ima nešto. A ova nema ništa. Pa je ona preča da bude šta? Zabranjena ili ovca koja je noga slomljena. Ona koja šepa je, to je manja mahra nego šta ona koja ima slomljenu nogu, je tako? Znači ovca, kupio čovjek ovcu s prebijenom nogom. Kaže, nema nigdje u, do, u šarijetskim argumentima da se to šta zabranjuje. Kažemo, nema da se zabranjuje a, direktno, ali ima indirektno. A to je šta? Šepava ovca. Ova ne samo da je šepava, nikako ne može stati na nogu. Je li tako? I kažu, kada govore šta je to šepava, kako ćeš znati da li je ovo vidno je problem? El arža, da je netul arađ, koja je vidno šepava. Kako ćeš znati da li je vidno šepava, nije vidno šepava? Kažu, ako zaostaje iza stada, stado ide i ona je uvijek tamo negdje iza, uvijek je moraš gledati gdje da, da, da ne ode stado, ona je šta vidno. No, međutim, ako šepa, ali uvijek ide stadom, nije šta vidno, nije vidno šepava. Četvrto, da je bolesna. Odnosno, da je, da je, da je mršava. Nema na sebi mjese. Kosti, koža. Ništa nema. Znači, to se ne prinosi kao kurban, stvoritelju te barake. I tako došlo od Isola Bera ibn Aziba, koga bližine sa ibn Mažima, Mahme i drugi sa ispravim lancem prenosilaca, da četiri, znači životinje, ne mogu kao kurban, ne mogu poslužiti kao kurban, pa je spomenuo ovdje čarava, koja je vidno čarava, bolesna, koja je vidno bolesna, šepava, koja je vidno šepava i mršava, koja je vidno, znači mršavo stjena, vidi se, znači dok je vidiš, sve je utonulo, tako, sve se pokazala rebra, znači ne može tako nešto poslužiti za kurban. I kada su u pitanju ove četiri mahane, islamski učinjaci su složni a, da takva životinja ne vrijedi kao kurban. Znači, životinja koja ima jedno od ovih je više mahana ne vrijedi kao kurban, neće se koristiti, znači neće se tretirati kurban. Bez razilaženja, dakle, među islamskim učenjacima. Imamo drugu vrstu a, mahana, a to su mahane koje su mekruh. Znači, kurban kao kurban će vrijediti. Ali je to mekruh. Znači, prinošenje takve žrtve mekruh. kao ovca koje je odsječeno uho ili dio uha. No, međutim, džumhur uleme kažu da ne vrijedi takva ovca. Da ne vrijedi takva ovca. Jer ovdje je razlog ko gleda mahane koje se gledaju, kažu, gledaju se mahane radi mjese koje utiču na mjese. Pa tako ovca koja je bolesna, ne može dobro jesti tako, pa će biti mršav. Ovca koja je šepava, a, ne može ići da, da, da, da, tako, da dođe do trave, da jede i tako da. Kažu, to utječe, te mahane utječu na, na šta, na, na, na količinu mesa. Pa isto tako, jedan dio uleme koji na to, a jedan dio koji na to ne gleda, kažu, uho ne smeta. Je bilo je, ne bilo, je tako? Ne smeta, znači, ne, ne utječe ništa, znači, meso je prisut. Kažu, samo je to onaj izgled. A u principu, kurban će biti ispravno. No, međutim, došlo u hadisu Alije radijallahu ta'ala da je poslanik sa osaleme rekao, kaže, ili Alija kaže, emarana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame en nestešrife el ajne wal udun. Kaže, naredio nam je poslanik sa osam, da gledamo u oči i u uši životinje, da vidimo, znači, da to pogledamo. Pa kažu, rečeno je u prethodnom hadisu, el beraj braziba, da četiri vrste ne vrijede. A za ovo nije rečeno da ne vrijedi, nego je šta rečeno da se pogleda, da se pazi. Pa kaže, onda je mekru. Ako se koristi, onda je mekru. U svakom slučaju tu postoji razdruženje među islamskim učenjacima. Pa kažu, preče to izbjeći, pa ako je ovca ima, primjer, probijeno uho ili odsječeno ili rasječeno uho, sliče tomu, kaže to je bolje izbjeći, a nije haram, znači odnosno nije zabranjeno, odnosno neće biti neispravna kurban ako se takva kurba prinesi. Imamo jednu životinju, odnosno e, imamo ovcu koja se, e, za koju se kaže eseka. Eseka je ovca koja je rođena bez ušiju. Znači rođena je bez uši. Za takvu ovcu, kaže imam Ebu Hanife i Maliki Šafija, da ne vrijedi. Bez obzira što je rođena takva, da ne vrijedi. Da ne vrijedi ako je rođena. A ako je rođena sa malim ušima, izrazito malim, znači imaju, kažu da može proći. Isto tako životinja koja je prebijen rog i većinski dio roga. Većina uleme dozvoljava takvu životinju za kurban. No, međutim, uslovljavaju to da ne, u tom momentu kada je rog, znači, prebijen i slomljen, da ne ističe ništa od krvi. Ovaj, da ne izlazi krv. Ne znam kako kada se slomi rog, ja neko vidio možda ako bio iz korijena izvaljen, to je drugo, da li krv ističe, kako je mišljen, kako se ovdje ovaj, šta se time smatrao, ona je bilo znano, međutim, ima Malik je smatrao da a, ovca koju je ovaj, ako teče krv, ima Malik kaže da je mekru, zato što je to, kaže, vidna je to, vidna je to nekakva mahana ili bolest. Došlo je u ome hadisu Alije, koga se spomenuli prethodno, da je poslanik sa osam naredio da se gleda u uši i u oči. Spominje se i rogovi se spominje. Međutim, taj dodatak nije ispravan. Znači, nema vjerodostojnog hadisa o, znači, rogovima. I imamo treću vrstu mahana koje ne utječu koje ne utječu na one su znači izgled životinje ali će biti ispravno znači njihovo prinošenje el hetma el hetma to je životinja koja nema zuba ovca nema šta na primjer zuba ili el betra koje je otkinut rib ili ilije a to je ne znam one ako ste gledali vrste one ovaca što imaju znači da je lojnati dio na zadnjem stražnjem dijelu tijela. Znači, često da šaulu vukovi kad napadnu stado, to bih spomnio u svojim knjigama. Gdje je vuk trčao? Tamo gdje mu je naj, najslađe, najljepše. Pa su to dali, znači, da uhvati i otkine jedan taj dio toga. Znači, nasrtali su tako vukovi na stada. Pa, kada bi se to desilo, je li to dozvoljeno? Ha. Pa je i tu nastalo razilože među lemom. U lemom, znači, da, da li taj, taj kaže dio je ciljan. Ha. Taj loj je ciljan čime? klanjem životinje, kao meso. Pa je nastalo tu raziloženje. U svakom slučaju, ovim mahanama, shodno mezhebima, po četiri mezheba, je, govorili smo opširno tamo u knjizu o, o kurbanu. Pa nećemo ovdje sada ništa o tome, nešto posebno govoriti, jer to je samo raziloženje mezhebska, ovaj, jeli, ili pogledi fakriha, kada su pitanje mahane životinje. Isto tako, el džeda, to je životinja koja je otvinut nos i slično. Šta je mustahab pri životinji koja se ponosi kao kurban, kada je upredni životinje? Mustahab je da ta životinja bude što lepšeg izgleda i da bude što deblja. Da bude što deblja. Pa je bolje zaklati jednu debelu ovcu nego zaklati dvije mršavine znači ciljano je meso, ciljano je meso. I ukus mesa, znači je slađi od maca koji su deblji. A da ovca bude debela, kažu da je bolje, znači da bude debela, nego da ima na sebi a, znači da ima više mesa nego više loja. U redu znači da je, jer kažu, meso je vrednije od čega? Od loja. I ciljano je prije, kurbanom je ciljano meso, nego što je ciljan jel, loj. I imam šafija je dokazivao ome ju azim še'air Allah fe innaha min takvol kulub ajetom ako uvažava Allahove simbole, on je, to je od bogobojaznosti srca, on je time dokazivao da je to gojenje kurbana, da izgleda, znači, debeo. Tako. Tako da, pa je to bilo poznato. Mi su voljeli, znači, ovaj, kada su pitanju žene isto tako. Preko je bilo poznato njihovim poezijama. Pa Mahmed jedne prilike spominjava Zehebi u Sijam, spominje, da je Mahmed poslao da mu kupe, da budu kupiti robinju na pijacu. Kaže, gledajte, kaže da ima, kaže, malo na sebi. Jasne. Da ne bude, kaže, mršava. Od Ebu Mame, radijallahu ta'ala anhu, se prenosi u Sahla, jeli, da je rekao, mi smo u Medini gojili kurbane. Gojili smo ih da budu ha, debeli. I kaže, tako su činili muslimani. Tako su činili šta? Muslimani. Za kurban je najbolje primijeti kako smatra džumhur uleme, suprotni mamu Maliku, najbolje prinijeti devu, potom kravu, potom ovcu. Dok ima Malik kaže ne, ovca pa krava pa devu. Ima Malik se vraća na ukus mesa, jer je ukus mesa znači najljepši od ovaca. Potom od krava, potom od deva. Međutim, Džumur Leme dokazuje hadisom poslanika sallallahu alaihi wa sallam je li poznatim hadisom u Buhari kod muslima ko dođe petkom na Džum u prvom sahatu kao da je primio šta? Dej. Pa ko dođe u drugom kao ko dođe u trećem ovcu. Pa kažu došao je poredak, onaj ko došao u prvom sahatu ima veću nagradu od onoga šta ko je došao u drugom sahatu. A to je krava, pa onda ovca. I kako se smanjuje, na kraju dođe do čega? Do jajeta, tako. Znači, nagrada pada. Jer da nije ciljana, znači time ta nagrada, zašto bi bio ovaj, znači, poredak na ovakav način? Isto tako kada je Ebu Zer pitao poslanika, sam samo najboljoj žrtvi, rekao je, kaže, koja je najskuplja i koja je najvrijednija kod čovjeka. Imaš stadu. I znači, jedn, imaš jednog ovna, posebno ti drago zato što je velik ukojen i posebno ti drag i dođe kurban najbolje što može zaklati jeste to što je najbolje to što najviše voliš i najviše šta cijeniš ima kod tebe najveću vrijednost to trebaš prinijeti stvoritelju te barake uzvišen je Allah kaže len tenanul birre hatta tunfiku mimma tuhibbu nećete dostići dobročinstva dok ne budete davali ono što volite to je ljudima, čovjeku, dođe ti mujo i hase, prosi ili ne znam, potreban je pa mu daš ono što voliš. To je pravo dobročinjstvo. Ne onako ti je ostalo da ti ne smeta, pa da se ne bi zahmetio da to u vreće trpaš, pa to izbacivaš negdje tamo u kante, nego kažeš, hajde, por, uzmi to. Znači, on je tu tebi sluga. To tako? Ne, daješ od onoga što najviše voliš. Ibn Omar, kad je čuo ovaj ajet, kako bilježi imame Budavud u svome dijelu uh, eh, Zuhdu, sa vjerodostavnim lancem prenosilaca, kaže, a najdraže meni je što imam, kaže, jeste Rumeisa, moja robkinja, pa je oslobodio. Pa je oslobodio. I nije samo oslobodio, nego je udao za svoga slugu Nafiju. Pa to je dva puta slomio šeitana. Prvi put da je oslobodiš robkinja, najljepše nešto, najdraže što imaš. Je u redu, robkinja. I ti je oslobodiš, nema više. I nakon toga ne sad kajdu, nego te udajem za meni najbližeg roba, pored mene koji stalno uz mene, ne uvlade sluga u tom smislu, a to je nafija. Samo jedan ajet što je čuo. A Omer je davao šećer. Gdje bi šećer pokažu? Pa Omer, šta je šećer? Kaže, bojte se Allaha. Kaže, ja najviše volim šećer. <laughs> Zato ga šta? Zato ga dijelim. Pa je ovdje došlo znači da ona koja je najvrijednija, znači ovca koja je najvrijednija kod čovjeka. A? To je najveća, jer čovjek daje ono što je kod njega, u njegovim očima šta? Najvrijednije je sigurno da tada ima najveću nagradu. Što se tiče Malikija, oni kažu, poslanik je sam primio ovcu, to je vrć, ili ovna, I kažu, rekao uzvišeni Allah te barak je otala, ofedejna bi zibhin azim i mi smo ga iskupili velikim kurbanom. Čime je iskupljen? Ismail ili Ishak. Ko je bio? Ismail. Ismail. Židovi kažu da je bio Ishak. Kod nas je ispravno mišljenje da je to bio Ismail. I mi smo ga iskupili velikim ovnom pa kaže ovo nije bolje. U svakom slučaju, džumuru leme bi Allahu alem imao jače dokaze. Ima jasnije dokaze. Ima jasnije dokaze da je prirušenje ove žrtve bolje. No međutim, moglo bi se kazati da je bolje čovjeku da zakolje ovcu nego da učestvuje da bude jedan od sedmerice kada je u pitanju deva ili krava. Kao što smo govorili u prošlom predavnju. U redu. Sam da prineseš ovcu je bolje nego da učestvuješ sa sedmericom u kravi. Zato što si primio žrtvu. A sedmerica su primila koliko žrtvi? Jednu. Jeste vrijednost, ali isto tako prinošenje žrtvi i velika stvar. Koliko je žrtvi? Da tako? Koliko je žrtvi? Nemojte da ovo zbuni neko što smo kazali prije da je bolje zaklati jednu debelu nego dvije šta? Mršave. Jer je debela ciljana. Jel u redu? A mršava nije šta? Ciljana, pa stoga je bolja. Protivno je bolje da svako zakolje znači, da svako zakolje je ovaj po žrtvu. I zato ponekad šarijet gleda na broj, gleda na, pa kada bi čovjek zaklao muškom djetetu za akijiku, devu ne vrijedi. Od ova vrijedi, nije deva, nego sedam ovaca, ili deset po rivajti mnabas, ako što govorili, iako rivajti ima pri sebi ono što ima govorili smo o njemu prošlog puta, no međutim, ne može, širijetom je tako definisan. Da ide brabić, a ne može za akiku šta ići? Deva, i ne može krava. I ne može sedam ljudi, kaže imamo sedam akika i zaklaćemo kravu. Ne može, morate zaklati šta? Sedam ovaca. Došlo je ne, kod neke uleme da su govorili da je da je najbolje da bude bijela ovce, lepo stanik, sa osreme tako, plavo. A međutim, nema jasnih argumenta koji bi ukazali na ovaj aftalijet da li je poslanik sa plavo što je tako bila ili je tražio ciljano bijelu ovcu. Nije nam to došlo u sunetu poslanika sa Allahom, ali je Zabranjeno onome ko želi da kolje kurban kada nastupi zadnjih odnosno prvih deset dana mjeseca Koliko? Hm? Liđet. Šta da radi? Da sveže nokte, znači, ili kosu, ili nokte. Nokte, kosu ili kožu, da u kožu, govorili smo kožu, kada smo prošli pod kožu i na što se to odnosi. Pa se u nama razilazi po pitanju ovoga hukma, jer je došlo u hadisu u Museleme, koga bližava muslim u svome sahivu, da je poslanik sam rekao, kada uđe zadnji deset dana Ramazana, ono pa zadnji, kada uđe prvi deset dana Zulhidžeta, pa ko bude htio da kolje neka ne dira u svoju kosu i u svoju kožu. Kao jedno sem dvajest svoju nokti. Pa kaže Ibn Musaib, Rabija, i Ahmed, i Ishaq, i Daud, i neki šafijski učenjaci, da je to haram, da je zabranjeno da se uzima nešto od kose ili noktiju. Sve dok ne zakulje kurban. I spoljašnjo, spoljašnost ovoga hadisa, znači ukazuje šta na ovu činjenicu, tako. Neka to ne čini, znači došla je zabrana. Došla je zabrana. Dok ima malki šafija, kažu i većina šafijskih učenjaka da je to, da je to mekru, da nije haram, nego je mekru. A imam Ebu Hanifa, rahimahullah, da'ala, kaže da što, to do dozvoli. Vjerojatno da do imama Ebu Hanife nije došao ovaj hadis. Protivno ne bi imam Ebu Hanife sigurno kazao suprotno, jeli, suprotno hadisu. Kada su pitanju, kada je pitanje kraćenje noktiju, to se odnosi na kraćenje, znači bilo da se kate turpijanjem samim ili da se kate začin rezanjem ili na bilo koji drugi način. Osim, osim ono što se zacijepi, što čovjek jeli, uznemirava, ezijeti ga, to je drugo. To je drugo. A što se tiče dlaka, isto tako bilo se radi o dlakama ispod pazova, sa stidnih mjesta, praćenje brkova, tako, brijanje brade, svakako. Što nije dozvoljeno ni u tih deset dana, ni mimo toga znači bilo kakvo kraćenje znači kose tijela dlaka uzmanje nije dozvoljeno osim ono što je zijeti čovjek ako bilo nešto da je zijeti onda je dozvoljeno ono što je zabranjeno znači dlaka iz, iz, iz obrva ide u, u oko pada ispred čovjeka je zijeti skrati je znači skrati je ako ga je zijeti je zijeti mu vid može to makati Šta je hikmet i mudrost ovoga? Možda će neko kazati, dobro, ja sada, no, kakva je, kakav je hikmet u tome da ja ne kratim nokte? Islam je vjera čistoće, jel tako? To će ovi logičari koji stalno nešto prigovaraju islamu, nekakvom logikom svojom, kažu, ovaj, ili mogu kazati, ili zbog čega insan da ne uzima, jel to higijenski, ili nije higijenski, jel? U tome ima sigurno mudrost. Kakva je mudrost, nije ne znam. Teško je kazati. Najzad znali tu mudrost ili ne znali, to nas ne zanima. Apsolutno. Nama je dužno da se pokorimo stvoritelju te baraka tamo. Jer Allah Azeođel, koji nam je naredio i koji je učinio islam vjerom čistoće, on nam je naredio šta u tom vremenu da to ne radi. A uzvišen je Allah najbolje zna šta je za nas dobro. Pa koji nam naredio da se čistimo i koji voli, inna Allahu hebute wa abinu, hebul matatahi. I vole one koji se čiste, u svakom pogledu čisti svoju dušu, čisti svoje tijelo, ovaj to je i zato braću čovjek mora muslima brigu o ovim znači o čistoći svoga tijela leti i čudim se čovjeku koji dođe negdje izvana radio cijeli dan ili ima nekakve obaveza i dođe kući sa ženom, boravi, sjedi, ruča, jede, pije, naveće i legne u postelju da spava, nije se tuširao. To je belaj. I ako treba svaki dan da se tuširaš, nije spoj. Nije to raspanje. Ako čovjek ima potrebu da se tušira, nira se. I prvo što treba ovakvim letnim danima kad se vrati, bilo se postala, negdje bio u gradu, sad se oznojio, kad pa uđeš kući, prvo uđeš u kupatinu. I ne zijetiš ti svoju ženu kao što ne voliš da ona tebe zijeti. A, tako? A isto tako kad dolazi čovjek u džamiju i bilo znači, na, na, namaze, ako ima mogućnost znači, da se očisti, to je, to je cilj na šarijatom. Šta je mudrost? Ne znamo, je tako? Kao što ne znamo mnoge druge mudrosti. No, međutim, nema da se pokori. Ali su neki učenjaci pokušavali da dođu do mudrosti ili da, da, da ištihali u tom pogledu, pa kažu, ne tvrde, znači, kategorički da je to, ali kažu, čovjek će biti u tom vremenu, inša Allahu teala, riješen grijeha, odnosno oslobođen vatre. Bićemo oprošteno tim činom koga čini pa je dobro da bude sav njegov e, kompletan znači da bude nas onakav kako kako kako mi izgleda da ništa ne uzima od svoga tijela da mu to sve bude što oslobođeno od džehennemske vatre jer on sve znači i tvoji nokti koliki su manji i veći svi kako jesu ostali da sve bude oslobođeno da ništa nema znači dodira sa patron džehennemske jer uzvišen je Allah je nama garantovao da će nam osloboditi vatre mjesta koja čine srđutu sedam. Čelo, ruke, koljena i prsti dole. Ti sedam dijelova, sedam a, kosti je kako došlo od Isra Ibn Abbas na koje se čini seđda. Allah nam je garantuo da će nam to osloboditi, jeli, ili poslanik sam kako nas obodijesio, da će nam to osloboditi, jeli, uzvišenje Allah vatre. Neće to pršt vatre. A na tebi je da ištihadiš da ove ostale dijelove tijela ti oslobodiš svojim dobrim dijelima. Između ostalog, kurbana. Između ostalog, kurbana. vrijeme vrijeme klanja kurbana. Islamski učenjac složni da nije dozvoljeno klati kurban prije nastupa zore. Kada kažem nastup zore, na koji, koji dan mislim? Dan kurbana, prvi dan kurbana, tako, odnosno prvi dan bajrama. a razilaze se mimo toga. Pa kaže Imam Šafje i kaže Davud ibn Munzir i drugi da nastupa vrijeme klanja kurbana nakon izlaska sunca i kada prođe toliko vremena da se može klanjati bajram namaz i da se održe hutbe. Pije hutbe i bajram namaz. A, pa govorili smo, kad su pitanje hutbe, smo govorili o bajramu, sjećate se. Nekada davno, znači, ovaj, razlikuje se Bajram u tom pogledu džume i koliko hutbi ima Bajram, ima li dvije ili jednu. Pa ko zakolje posle ovoga vremena zaklao je znači u ispravno vrijeme bez obzira zaklao imam halifa muslimana i njegov namjesnik ili ne zaklao i bez obzira klanjao čovjek koji prinosi žrtvu Bajram ili neklanja jel u redu znači kako smo govorili o Bajramu šta je Bajram, ili je sunnet pritvrđen ili je šta, vađiv tako, to je razređeno među nam izrazita većina kaže da je sunnet imam e, Ibn Tejmije kaže da je vađiv i to kaže imam Šaukjani i drugi imaju argumenti koji bi mogli poskrijepiti to mišljenje bez obzira bio taj čovjek koji kolje kurban iz grada ili bio sa sela, izbio iz pustinje, odakle god da bio, isti je propis. Kaže Ata jebu Hanife, vrijeme klanja kurbana nastupa za stanovnike sela i pustinja, znači koji nisu tim urbanim zonama, gradovima, nakon nastupa prave zore nakon nastupa druge zore. Mislimo na šta? Na pravu. Imamo lažnu i pravu zoru. Jel? Nakon nastupa prave zore, a to je kako nastupa prava zora? Ko će mi kazati? Šta je to prava zora? El Fedžu Sada. A? Kad se vidi horizontalno svjetlo. A lažna je kad se vidi kao vuči rebu od znači, znači samo jedno svjetlo kao stop svjetlosti koji pada može se primijetiti. On, to je lažna zora. To kada bude ta zora, kada se pojavi, ona nestaje i nastaje ponovo tama, nema ništa, možda nekih 20 minuta i onda se polako pojavljuje, znači na horizontu gdje izlazi, znači sunce, odoravno, znači svjetlo. E, to je prava zora. Nakon nastupa te prave zore, smije se klanjati, a ne smije se jesti biti. Kada je u pitanju ko? Post. Post, jesti. A kažu što se, kažu Ata i Ebu Hanife, a što se tiče ljudi koji žive u gradovima, neće klati dok imam ne zakolje i ne održi hutbu. Dok ne klanja, znači ne održi hutbu. A ako zakolje prije toga, nije mu ispravno. Zato što kažu, ovi znaju šta, kada je to imam uradio. Dok oni tamo koji iz daleko pusti, negdje ne znaju šta se dešava. Pa to, taj propis nije vezan za njih. Što se tiče mama Malika, kaže nije dozvoljeno osim nakon što imam klanja i održi hutbe i on zakolje. On je znači taj koji će zakljeti svojom rukom ili koga punomoći i onda nakon toga te kolju ljudi. A Imam Ahmed kaže nije dozvoljeno prije namaza a dozvoljeno je poslije iako to bilo prije klanja imama. Znači nisu vezivali to za kalifu. Došao je kod Buhari kod muslima od Enosa ibn Mali, kada je poslanik Salom rekao, ko zakolje prije namaza, zaklao je sebi. A ko zakolje poslije namaza, njegov je obred upotpunjen. Njegov je obred upotpunjen. I takav je pogodio sunnet muslimana. Ko je sabe, sunnet al muslimina praksu muslimana. Znači, taj je uradio kako treba. Pa je poslanik sa osreme ovdje spomenuo namaz. I tako došlo od Isu isto je Beraj ibn Aziva, je Allah talanhu, da je poslanik sam rekao, kaže, prvo što ćemo početi ovoga dana jeste da klanjamo, pa ćemo se vratiti i zaklati životinje, odnosno zaklati kurbane. Ono ko uradi ovako, on je postupio po sunnetu. On je postupio po sunnetu. Ako uradi suprot tome, znači zakle prije toga, on je zaklao sebi meso, a nije znači kurban. I došlo je, znači, ova dva hadisa da, poslanik sam vam kaže, prvo što ćemo početi danas je šta? Namaz. I došlo je prije toga da je rekao, od Isanesa, vezao kurban za namaz, odnosno posle namaza. Pa su Ovdje, znači, uslov za ispravnost jeste spomenuto u dva hadisa, to je šta? Namaz, znači da bude posle namaza. A to imam, ne imam, to je pitanje druge prirode. O, što je neka ulema uslovila pitanje imama, da imam prvo treba da zakolje, rekao sam, jeste hadis džabira, koga bliže muslimu svome sahiju, gdje kaže, kaljali smo sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallame, Ramazan Bajrama, jel, klanjao nam je, jel, Bajram u Medini, pa su neki ljudi zaklali misleći da je poslanik sam već zaklao. Pa je rekao poslanik sam takvima da ponove, da ponove svoj kurban, da ponove zakonu. I da nekoli dok ne zakoli poslanik sam Allahu ane i Većina džumuru leme je ovaj hadis protiv Sirio, pa kažu to se odnosi, ili to je poslanik sam rekao, da ne bi ljudi požurivali sa kurbanom da ga kolju u nevrijeme. Je tako da ga kolju prije nastupa pravog, jeli, vremena. Jer su drugi hadisi došli, ograničavaju šta? Samo namazom, ničim više. Namaz. A ko posle namaza uradi, šta kada je poslanik sam? Ispravno je postupio. Nije veza to za sebe. Ali je ovdje spomenuo, bojeći se da ne bi ljudi požurili, jer je bilo već neki koji su požurili, da nismo prošli put govorili, je tako? Da je Ebu Burde govorio da je njegov ko? Da je žel, tako zaklao ranije. I on u jednoj predaji. Znači, bilo je ljudi koji dolaze, znači, klanije, pa je poslanik, ali sam htio da to spriječi. A nije time ciljano, znači, a, a, da čovjek ne može klati kurban, osim kad zakolje ima. Ovo je svakako vredi tamo gdje ima imam, gdje imaš vjenska država i tako dalje. A ne, to je naša podnevna ako bi to uzeli jeli, kao validno, što je kod neke uleme, jeli, mišljenje. Što se tiče zadnjeg vremena klanja kurbana, o tome smo govorili kada smo govorili u poglavlju hađa. Govorili smo, znači, tačno, jeli, klanje kurbana i govorili smo da, Allah valim da ispravno da se to proteže do, do zadnjeg dana, 13. Zulhidžeta, do kraja dana, No, međutim, najpriče čovjek je zakljuje onako kako činio poslanik sa osrema, to je na dan ili bajnama jer nije Resulullah s.a.v. nikada odgađao, znači nije odgađao klanje mimo tog vremena. Ovo je bilo nešto što se tiče vremena. Hvala, Kurban. Ćemo nastaviti što